Asteleen untan ahatzeko sei terditatik aintzina eta alduden martxoaren hogeitameka arte egonero afari bero bat prestatu eta eskainiko dute la tablo duzuar elkarteko kideek. Jaz, behatzi mila laueun pertsonek behar izan zuten elkartaren laguntza jateko, goxe bazira etorri jatera elkartaren lemak hainitz erakartzen ditu polet latrubez la tablo duzuareko presidenta. du SDF des personnes qui dorment dans les squats, mais ça touche aussi des personnes qui sont en, grande précarité, c'est-à-dire avec de petits revenus, de petites retraites, des travailleurs pauvres, de plus en plus de jeunes, des femmes. la La table du soir est ouverte sur Bayonne depuis maintenant 24 ans. On voit l'évolution, euh, c'est-à-dire de plus en plus d'accueillis qui viennent manger à la La précarité est de plus en plus euh, importante, je pense même. Azkurri bankuak biltzen dituen elikagaiak sukaldatzen dituzte egunero elkarteko laguntzaileek, jakintzazue sukaldariak eskaz dituztela, polet latribez. sommes 120 adhérents au sein de l'association. Tous les soirs, nous nous retrouvons sur le site de la table du soir une quinzaine de bénévoles parce qu'il faut des bénévoles qui préparent les entrées, qui préparent les desserts et le café, des bénévoles qui cuisinent. la table du soir